بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إرقى أنصار الراء والقهيتي في أوسي في خزرج الراء رسول ربي تين بوتا لجسا كانت والقهنيت ننجدا رسول ربي اللي نموت سدين كبتني عباس انفاف أتنيتن إرقى لقني وين هاسوا جدو جرا ajandaan isaan irratti qabatan haasawuu jalqaban yeroo duraa haasawa isaanii kabaneef Abbaas ibn Abdulmuxalibi abbeeraa rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam namni kun haga dabre mushrikaa shirkii irraa hin deemne rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam nama kana mushrika tahuu isaa wajjiinuu numa amanan qalbiin isaanii xum'aninaa itti qabdi maaliif jennaan rasuulli rabbii wanni isa fidaniif E, waan guddaaf dhimma wahii dhimma siyaasaadhaaf ittiin fayyadaman haa inni bahuufi. Maal inni dhimmi isaan e, Abdulmuxxalibii kana Abbaas ibn Abdulmuxxalib kanarraa bahan yoo jenne tokkoffaa namni kun e, wal gahii akkanaa cimtuu kasilaa dhoysanii nama mu'minaa qofaan wal gayan wanni isaan abbaasii kana fidaniif sadarkaa baneen haashim makkaan keessatti qabdu argisiisuudhaafi ummata ansaaraa kanallee isaan rasuula rabbii yeroo fudhatanii galaniin rasuulli kun gosti isaa makkaan keessatti gosa bareeda gosa guddoo sadarkaa qabdu. gosa rasuulaa ta isaan biraa bayaniitiniin itta birootti galan kana akka bakka bu'uu fi dandeettu yookaan banii haashim kana gosa jabduu taatee akka isiin bakka buutuufiif jechuu banii haashim kanarra Abbaasiin kun mushrika tahuun waan biroollee hin fayyadaa. maali jennaan baniin haashim kun mu'minaa fi kaafirri isaaniillee rasuula rabbii wajjiin jiranii odoo abbeeraan rasuulaa kama fedhee haa ta'u hamzaayyuu haa ta'u ka dhufu taate namni dhufu kun lubbuu isaanii keessatti banii haashimirraa bakka bu'ee dhufa odoo hin tahin rabbitti amanee dhufe jechuu akka isaan beekanii fi mee kalaamni abbaas maal tahe duuka deemneetiniin haa laallu abbaas kun haasawa wayta jalqabu wanti inni jedhe dura isatu banee haasawa yaa ma'ashira al-khazraj jedheen yaa warra khazrajiyoo arabni warra madiinaa kana owsiin tahe khazrajiin tahe walumatti qabdeetiniin khazraj jettiin Kanaaf abbaasiin kunillee yaa warra khazraj jedheen yaa jama'a khazraj Muhammadiin kun sadarkaan isaanu keessatti guddaadha. Nuti nam tokko itti hin dhiifnu in sobaa baraa rasuulli bakka seenanuu dhabanii miire har'a biyya keessa taa'eetiniin kana haasawa. Yaa biyya kana Muhammadii kana sadarkaan isaanu keessatti guddaadha nam tokko itti dhiisaa hin jirru. inni nu keessatti jajjaboodha garuu isin filateetiniin jira isin wajji gala jedhe yoo beellama isaa ka isaa guuttan taate deemmadhaani. nama biroo nama isaan faallaa deemu yoo ka irraa dhoorgitan taate fudhadha yoo isa xiqqeessitan taate nama biraa kan irraan dhoorgine taate yoo inni isin wajjiin gale ar'umarraa dubbii irraa gabaabbadhaa ittiin seeninaa gosa keessa haa taa'u kabajaadhaanii jedheenii haasawaa akkanaa dabarse achitti dhaabbate baniinsi abbaas ka'inni inni bane ariifannaa gabaabsee haganumatti fixe ifaan ifallee jirti dubbiin isaa tole kanaaf dhufellee ama amma haasoyni haasawa ansaaraati hansaarri itti aanan adaba qaba warri ansaaraa kuni silaa abbaasii kana waa hedduu jedhuuniin mamalaa maal godhanii moromtee goyduu isa waliin oofarree fakkeenyaaf rasuulli biyya isaa keessatti jajjaboodha namni isan tuqu ka taate ka kana maaliif jubayr mucima binu cadiyyi banii nawfalirraa harka isaa seeneetiin hin gaafa taa'eefii galu akka namni nantuu hina jedhee mucimiin jalatti dheessiree illee odoo jedhanii nima dandayan maaliif nam tokko banii haashimirraa wajjin dhabbachuu dadhabe odoo jedhanii abbaatiin silaa ima wal moromaniin laakiin kanan maleellee ammallee ati rasuuli rabbii sallallahu alaihi wasalam isin filate ka jettu biyyuma keessatti rakkatee azaa godhamee zulmiin itti hammaatee dhagaantumtanii nu filate malee haga biyyee mataatti facaaftan takka geettanii haga dilluu gaalaa irratti darbitan takka geettanii maaliif akka nama birootti hin isin kana goonaaniin nu filate malee eessa jirtan yeroo ummanni biraa akkas godhu odoo jedhaniinillee ima wal mormaniin rasuulli rabbii nama isaa tumsu filataa barbaadateetiin nu argate odoo isin dhageettan odoo isin agartan odoo jedhaniinillee ima wal morman haa ta'uu fakkeenyaaf abuu lahab abbeeraan rasuulaa duuda duuba rasuula atiin deeme waytee inni rasuula rabbii daawaa namatti godhu hin dhugo oomsinaa inni kun kijibaadhaa wayta jettu wayta jedhee inni rasuula rabbii kijibsiisu eessa jirta yaa abbaasii har'a gartee nu dura taa'eetiniin kana haasawoo odoo jedhaniin illee dhuma dandayan garuu maal godhanii moromtee goyduu akkanaa isa wajjiin moromarree munaasabaa hin qabdu jechuutuni har'a wanni har'a isaan barbaadan waan guddaa dalaguudha rasuuli rabbiillee sala allahu alaihi wasalam waan guddoo hojjetuudha wanni isaan barbaadan waa'ee duniyaa irraa haasa'uu miti haasawa iimaanaati ansaarri wanni rasuula rabbiitti dhufaniif ansaara ta'uufi tumsaa rasuula rabbiitii fi nama rasuula rabbii jala deemu ta'uufi waan rasuulli rabbii irraa barbaadu ee jedhanii fudhachuuf sadarkaan hagana gahu kuni rabbitu irratti oole saniin booda rasuula rabbitu isaanirratti oole kana beekansa ummanni ansaaraa isaanii fi warri rabbitti amanillee gadi jedhaniitiin rabbii isaaniitiif hojjechuu qaban kanatuyyuu isaanitti dhagahame waanii ufii beekan kanaaf adabaan naamuusaan waan jedhaniin abbaasiin yaa abbaasii waan ati jettu dhageenneetiin hin jirra ati hoomee dubbadhu yaa rasuula rabbii jedhaniin ufillee rabbii keetiifillee waan barbaadde waan si gammachiise jedhi jedhaniin amma rasuula rabbiitiif sala allaahu alayhi wasalam bootaan kennamee rasuula rabbii دبتن اسرت وانت رسول ربي اسرت دبتن رسول ربي صلى الله عليه وسلم عادا اسانيت نمت لافسا نمت جبيسا كيست امري ايمانا كيست وان سلا نمت لاف ادو نمني دلقيف الرسول ربي وواجبا واجبا ادو نمني دلقيت ننسل ما قليف الرسول ربي نم تكون أكجرا أفلح إن صدق أجرا جنة ربي سين ملكاه نم نكون جرا نمت واجب قف صلاة واجب قف هجدة تندبل إن جنانين رسول ربي صلى الله عليه وسلم قلبي نما قم مجيثا ما لك فا هروفا نما كنن وان نم نيادو أولت أما أمو بوتا كانت شرطي كما قلت الرسول ربي bakka ansaaraa wal gayaan kanatti maaliif jennaan bootaan bootaa ummata itti ijaaraniree bootaa dawlaa islaamaa itti ijaaraniree nama tokko ijaaruu fi kana gayaan jiraatu maatii ofii keessa dawlaa ijaaruun garaagaraa, amaanaa ummataa baachuun garaagara amaanaa adda ofii baatanii intama ofiitiin deemuun waan ulfaataatii miti ta ummataa baatuutuyyuu ulfaata kanaaf rasuli rabbii wantoota tokko tokko irratti waliigaltee jara kanaan ka godhan waan jajjaba jechuu suni maalinni tokkoffaan eena jedhaa nashaaxa yeroo qabdanii fi yeroo gaflaa qabdanillee yeroo ceemmaa qabdanillee nan didinaa na wajjiin ka'a diin rabbi hojjadhaa jecha kalammataa waan kenna isinin jedhan yeroo hiyyummaa qabdanii fi yeroo durumaa qabdanillee kenna uf duuban deebi'ina ka sadaffaa anitti an isin ajaje hojjadhaa hamtu an irraa isin dhoorge irraa dhoorgama kan afrafaa karaa rabbii keessatti homa tokkollee akka isin hin duran dhaabbanne komataan isin komatee karaa rabbiirraa akka isin hin deebifne. Shanaffaan naatumsuu yoo ani madiinaa isin bira gale nama tokko akkanatti hin kalooyne narraa dhoorguu waan ijoollee fi dubartii teessanirraa dhoorgitan narraa dhoorguu. Dubbiin ifa galaa dhari. Waan addaa uumaa jira rasuulli rabbi arra. صلى الله عليه وسلم بنون الرد إسان أمتكنا ولي غلا وانتوت تأمى دبني شانان كنا في كبيرو الليلة إن شاء الله درسي براتي اتقري والسلام عليكم ورحمة الله